Nilqakom għall-24 programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Et torob ir-rebbija. U maħħa joqorbu affarijiet sbieħ ta' sew. Ir-rebbija prattikament mana. U allura kull meta toqrob ir-rebbija fid-dinja tal-Wikipedia, sirna wkoll issa f'dawn l-aħħar snin Naħsbu wkoll dwar attività partikolari li hija marbuta magħha. Illum se nitkellmu dwar din l-attività marbuta mar-rebbieħa illi għandha x'taqsam mal-Wikipedia. U qed ngħid mal-Wikipedia għal fatt li torbot ma' diversi lingwi tal-Wikipedia madwar l-Ewropa F'dan il-każ, l-Ewropa, biex inkunu anke aktar speċifiċi, ċentrali u tal-Lvant, u din hija organizzata minn grupp ta' Wikipedisti imferxin madwar diversi pajjiżi fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant illi fuq hekk illum propju se niffukaw mal-mistieden tagħna. Din l-attività tar-rebbiegħa għall-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant hija biss waħda minn diversi attivitajiet illi jaħdmu fuqha dan il-grupp ta' Wikipedisti imferrxin madwar diversi pajjiżi fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. Aħna hawn Malta għandna interess partikolari f'dan il-grupp għal fatt li mis-sena li għaddiet, is-sena 2020, smajna anka f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi u biex inkunu anka aktar preċiżi fl-ewwel sensiela għax din hija it-tieni sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi propju dwar dan eh, din ir-rebbija tal-Ewropa ċentrali u tal-Lvant, issa biex xieraq allura illi aħna anke naraw daqsxejn x'inhuwa l-isfond tagħha din il-ħaġa kollha. U biex nagħmlu dan jiena stidint lil wieħed mill-organizzaturi ta' din l-aqda, din l-aqda illi aħna minn Malta, aħna wkoll membri tagħha permezz tal-Wikimedia Community Malta, Imma ħanħalli anka lilu mhux biss jintroduċi lilu nnifsu kif nagħmlu regolarment mal-mistednin tagħna, imma anka jitina wkoll ftit informazzjoni dwar l-isfond tiegħu biex bekk nibdew nifmu sew mhux biss ma' min se jkollna t-taħdita tagħna llum f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna, imma wkoll x'inhuma t-temi, il-varji temi illi semmissu magħhom. My name is Philip Kapetsky. Um, I am a Wikimedian from Austria. I've been editing Wikipedia since 2005. Um, wasn't very interested in international uh, work uh, only started that after going to Wikimania in Hong Kong. And it kind of showed me how, like, how similar a lot of the issues are that we have in in the in the Wikipedia communities, for example, across languages. And I got involved in the C group like in 2015, so like five to six years ago. And by that time, Sea Spring already existed. U allura issa nistgħu ngħidu biċ-ċar wara li anke smajtu leħnu illi l-mistieden tagħna llum huwa Filip Kopetzky, illi huwa involut sew fil-grupp tal-Wikimedia tal-Awstrija u ħajkompli jgħidilna dwar hekk. I'm a board member of Wikimedia Austria, like which is the local organization uh, of, of the Wikimedia Foundation. And um, been doing that for five to six years as well because kind of like my work in the board overlaps with like my international work. So I'm like the international liaison to the board of Wikimedia Austria. And um, because like C is a, is a volunteer driven um, group of people, it kind of like there's kind of like a, a need for people to step up and, and organize things and because I can't just stand by when things need to be organized, I eventually ended up in, in that group of people who, who organized the international events. Filipek għalilna ftit sew dwar il-prezent tiegħu jew il-passat riċenti ħafna fl-involviment tiegħu, mod partikolari hawnhekk mal-Wikimedia fl-Awstrija. Imma naturalment ma jistax jonqos illi bħal diversi mistiedna l-oħra kollha illi kellna f'din is-sensiela Filip ukoll għandu l-istorja tiegħu illi torbot mal-bidu tal-Wikipedia. Jekk qed issegwu din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici regolarment, tafu illi il-Wikipedia din is-sena qed tiċċelebra l-20 sena mit-twaqqif tagħha. U allura eh, huwa mill-2001 li nistgħu nibdew nitkellmu dwar il-Wikipedia. Fil-każ ta' Filip, l-istorja tiegħu tmur lura għal l-2005. 2005, uh, Wikipedia was still a very open field. Um, I mostly edit on German Wikipedia. Back in 2005, it had only existed for four years and there was still a lot of gaps. Um, especially like uh, in terms of like Austrian politics, for example, because there aren't that many editors from Austria compared to like uh, all the editors from Germany. So there was like a natural gap for me to fit in and like document my interests. I think that's like a, how a lot of people started back then. Like they had a certain a particular interest, like in Austrian politics or in geology or any other kind of field of science, for example. And because there was nothing written about what they were interested in, Wikipedia kind of served as like as a as a platform for them to write down the knowledge they had gathered, but also then display it and share it with other people. Tajib niċċaraw għonek li għedin nitkelmu dwar il-Wikipedia bil-Ġermaniż. S'issa ma jidhirlix illi kellna l-opportunità li nitkellmu dwar il-Wikipedia bil-Ġermaniż u din hija waħda mill-ikbar lingwi tal-Wikipedia kif eh, tistgħu timmaġinaw. Fil-fatt bil-Ġermaniż fil-Wikipedia hemm aktar minn żewġ miljun u nofs artikli Ah, mux ħazin, xferu, hemm eh, distak kbira hawnhekk. U allura tajjeb anke illi nkomplu nisimgħu mingħand il-mistieden tagħna llum waqt il-vjaġġi enċiklopediċi illi huwa Filip Kopetzky propju dwar dan l-aspett tal-użu tal-lingwa Ġermaniża. So because it's not as dispersed, it's it's easier to to organize in a way because um, if you do a, a meeting in like the German speaking countries, it's not like uh, out of the question to ask everyone who, who writes like on German Wikipedia to attend. I mean, there is a kind of diaspora, but a diaspora of German speaking people, but those German speaking people have kind of developed their own dialects and, and subsets of German. So they're not necessarily attached to, to the German language anymore. Like, for example, uh, Pennsylvania Dutch in, in the United States. And it has its own Wikipedia, so that's, that's quite uh, interesting. Ma' dan norbtu wkoll l-interessi personali jew aħjar it-tfassil lingwistiku personali aktar milli l-interessi personali fil-lingwa tal-mistieden tagħna Philip llum u hawnhekk araw daqsxejn kif se jispjega hu mill-perspettiva tiegħu tal-multilingwiżmu jew fil-każ dirett u personali tiegħu, il-bilingwiżmu. Um, I did grow up bilingual, so my mother is from, from England, and growing up in Vienna, like back in the in the Cold War era, like um, I mean, the end of the Cold War era, uh, it was kind of like at the end of Western civilization in a way because the the Iron Curtain was like 50 kilometers away. Um, and it's been interesting to see how like Austria and Vienna have opened up uh, and become more international in the last uh, 30 years. Um, but it also explains like my interest in in other topics that are not very well represented on on German Wikipedia. So everything because German is so insular in a way, also like compact. Uh, there's not a lot written about um, other areas of the world because there's no natural connection to them in a way. And like my connection to the UK and Canada kind of also made me want to contribute uh, information about those countries because uh, there wasn't that much uh, on German Wikipedia back in the, the 2000s. Issa li serna nafu l-mistiden tana l-lum Filip Kopecki ftit aħjar, tajjeb li niġu għas-suġġett veru propju illi anke semmitilkom aktar kmini, semmiħ anka u stess aktar kmini, imma għadna ma bdejniex nelaboraw fuq u veru propju. Tista' tajt illi anke Il-kumplament ta' l-andament tal-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum, ġifieri dan il-programm, huwa kollu jdur madwar din it-tema. It-tema tal-ħidma li għandha x'taqsam mal-Ewropa ċentrali u tal-Vant fejn tidħol il-Wikipedia. Dan huwa eh, grupp tematiku illi jissejjaħ CEE. E. għanħalli Filip dwaru. So CE is, is a general term for uh, Central and Eastern Europe. Um, it usually encompasses everything east of Germany um, and, and Switzerland and Italy. So if you have like a mental map of Europe, it's basically uh, the eastern half of Europe. And um, this this area has been like uh, has has some shared history, um, also some conflicts, of course, but like mostly um, as part of like one big block of countries, as well as like uh, Southeastern Europe having a very complicated history, and um, because of this fragmentation, there are a lot of like uh, different languages in in this region, and that makes the the communities in those countries very felt like fairly small and that creates like a, a, shared need or like a shared interest in like how to um, organize those communities and and support the work. Jekk segwejtu sew u mill-qrib dak li ntqal s'issa fil-programm tal-lum jew inkella anke jekk segwejtuna f'edizzjonijiet preċedenti ta' dawn il-programmi tal-vjaġġi enċiklopediċi, tafu li nsemmhu wkoll illi Malta tipparteċipa proprju f'dan il-grupp tas-CEE e tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant anke jekk ma nistgħux ngħidu strettament illi taqa' proprju eh, f'din iż-żona ġeografika. U r-raġuni hija illi hemm ferm aktar mill-ġeografija illi hija involuta eh, f'dan il-grupp tematiku. U hawnhekk allura jkun aħjar illi nisimaw il-perspettiva ta' xaħat minna l-oħra, ġifiri xaħat minn propju eh, l-organizzaturi ta' dan il-CEE, e e, dan il-grupp għal l-Europa ċentrali u tal-Vand, il-perspettiva tagħhom għalfejn u kif tinvolvi ruħa Malta eh, f'organizzazzjoni bħal din. So, so the, the, the Wikimedia Central and Eastern Europe group like includes every country, I think, from Slovenia and Austria in the west to Tatarstan and um, Azerbaijan in the east. So we have a lot of like Russian minority languages as well in this group because they have like a similar composition in terms of like editors and and the Wikipedia and the other Wikimedia projects that they are um, running. And this kind of like I don't like geographic borders are are necessary to like not have it like just be a very ambiguous mass of of uh, organizations, but it also shows that like smaller communities can like group together and become become more effective by uh, sharing what they are doing and and showing other small commu- smaller communities um, what works in, in their community, for example. Jien nista' ngħidilkom bla tlaqliq ta' xejn illi l-attivitajiet illi hija involuta fihom Malta ma' dan il-grupp ta' CE kienu eh, ta' benefiċċju kbir għat fassil anke ta' parti sostanzjali mill-ħidma illi għaddejja fuq il-Wikipedija bil-Malti tal-anqas f'din l-aħħar sena. Imma il-ħidma illi hija involuta fiha Malta sissa tal-anqas ma' dan il-grupp ta' CE li hija din ir-rebbieħa ta' CE hija biss waħda minn diversi attivitajiet illi jagħmel dan il-grupp. Allura qabel ma nisimgħu aktar dwar l-attività tar-rebbieħa, ikun tajjeb illi Filip ikompli jgħidilna propju dwar l-attivitajiet l-oħra ta' CE. The CE community like is is a loosely organized um, framework um, that we're hoping to change in the next few years. But it's it's an informal network of people, so it's like uh, friendships and and close connections to people that like form the, the basis or the foundation of this this C group. And that's also like derives the, the, the activities from from this this closely knit network is like to to work together to um, write about each each other and also uh, organize joint meetings. So every year there's a there's a meeting, uh, like a conference about uh, the CE countries and, and Wikipedia. Um, last year was like an online meeting because of um, the pandemic. Uh, this year it's going to be an online meeting again uh, because it's not uh, it's not going to be realistic that like everyone from the CE region could be able to participate um, fully like in person because of um, how the, the, vaccine rollout has been happening in, in various parts of, of CE. Um, so like this meeting kind of works as a as a focus point that then like before and after um, serves as like a, a, platform to to work on joint collaborations and uh, Spring is one of those ideas that came from the C meeting in Kiev, I think, in 2014 or 2013. And um, basically, like uh, using this meeting as a as a I know lab uh, idea lab in a way to to to see what like uh, people would be interested in. Um, other so other activities, it's, it's difficult to to judge those, but are like specific for specific events, for example. So uh, when was the anniversary of the um, uprising in, in Hungary, for example, in the fifties? There was a joint um, like uh, a ditathon that would like uh, where other countries would write about events in their countries based on that, and of course with Austria. Um, being a very active part in that uh, that whole event. Um, there was an there was an event on German Wikipedia to write about uh, the, the Hungarian uprising. U kif tistaw tifmu, u anke kif diġa semma, mhux biss fil-programm tal-lum manka drabi oħra, meta tkellimna dwar dan is-suġġett, hemm madwar 30 lingwa involuti f'dawn l-attivitajiet. Imma ma jistax jonqos li dawn id-diversi nies, dawn id-diversi Wikipedisti, kif insejħulhom, minn dawn il-pajjiżi kollha madwar l-Ewropa, biex ma ngħidux anka madwar id-dinja għal fatt li hemm minnhom li qegħdin f'diaspora sew eh, fl-Amerki kif ukoll anka fl-Awstralja u f'partijiet oħra tad-dinja illi jikkontribwixxu u li jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet. U allura wieħed ma jistax eh, jonqos illi anka jaħseb dwar il-lingwa ta' kif jikkomunikaw bejnietom. Dan isu torri ta' Babel kważi f'ċertu sensu, Babel huwa propju wieħed mill-metafori li jintużaw eh, f'dan il-kuntest tal-lingwi tal-Wikipedia, imma hawnhekk Filip jispjegalna kemm jaħdmu sew u ċari l-affarijiet meta wieħed jikkunsidra il-lingwi. The, the, the, the basis and the main means of communication within the region is English. Um, mainly because I think Russian has become, like, has been out of fashion for the last 30 years in the region. And um, that also means like the, the article the articles that are translated in Seaspring are usually based on the English version. So, like, even if you don't uh, want to write in Maltese or, or aren't ca capable of writing in Maltese, there's still the option of like writing about um, Central and Eastern European topics on English Wikipedia, because then in future years um, those articles can be used as a basis to write about them in all the CE languages. U qabel il-konkors ta' rebbija CE e, għal kollox fadlilna biċċa sew dwaru. Li hemm bżonn huwa illi forsi nifmu xi ftit aħjar anka l-istruttura tar-rebbija siji. U meta ngħid nifmu qed ngħid inti u jien, aħna lkoll flimkien. Aħna li aħna bħala komunità Maltija nistgħu nipparteċipaw f'dan il-konkors, aħna bħala l-organizzaturi aħna bħala anka il-parteċipanti, dejjem f'dan l-ispirtu miftuħ ta' kif taħdem il-Wikipedija, mhux biss naturalment bil-Malti imma anka il-Wikipedia bil-lingwi l-oħra kollha. I think I think it might be worthwhile talking about the structure of CE Spring because people will probably want to know how it's possible to organize 30 communities in 27 languages, uh, like that was the count last year. and and that's just down to like taking because so the problem with the with the foundation right now is that like um, applying for money from the foundation also like always like makes you have to write down a lot of documentation and a lot of like bureaucracy because that's how due diligence in the United States works, apparently. So taking away that bureaucracy and like just writing one grant for all hurt communities, uh, like have one big budget for all hurt communities, and then distribute that money through uh, Wikimedia Austria, which like so, so what, what happened at the beginning of Spring was it was done by Wikimedia Poland. But the problem in, in Poland is that like if you send money to to other organizations or, or, or individuals, um, you need uh, a lot of paperwork to to document that where this money has gone. Um, I think that also has to do with like how the, the this tax um, benefit system works in in Poland, where like Wikimedia Poland uh, gets one percent of the, the, the tax revenue based on on uh, which people say they want that tax revenue to go to Wikimedia Poland. Um, so because of those like strict documentation rules, it was easier to shift it to Austria because in Austria you only need like evidence of like the the bill or like the invoice, and that's it. So that's easier to then distribute the money to different uh, uh, affiliates across CE I mean, there are still difficulties with, like, for example, Belarus and, and Russia because um, local laws there prohibit us from sending money directly, but there's always a way to to that you can find around that. So, like, um, paying for like online shop baskets, for example, on the Russian website is something that we we have done in the past so it's, it's not impossible to still do it but the, the, i think the main point of, of this example or like this description is that like if you enable volunteers to do what they what's what is the fun aspect of all of this or like i would what i believe i believe is, is a fun aspect of organizing sea spring is like uh, uh, setting something up for local volunteers in your language to to then write articles about then i think like there's a lot more potential in like motivating people to take parts, and it also makes it easier for them to not spend as much time. Because you can imagine, like, if every community would like apply for their own funds, you'd have 30 pages of documentation of like what happened to those funds instead of one page with like uh, general statistics of like how many articles were written, for example, and how many in which language. And I think that's also like one way forward in the 2030 strategy is to emulate that example in, in other areas to like not have this this um this paperwork get between um the volunteers and, and what they want to do. I think C Spring has become so big in terms of numbers and, and languages included that um, because we have about like 540 editors every year and like last year we had 14,000 articles but there's this kind of also like a lure towards like being part of something bigger in a way and and sea spring is is a big contest and it's the it's it's definitely one of the biggest ones in the wikimedia space and people are really motivated to to take part in it because they see like people writing about their country and they're writing about every other country and there's also like a, a hall of fame every year where we like where people can can enter the name if they have written about every community in in C Spring, and then they get like something from the international team, like a small prize. Yeah, I mean, it becomes competitive. Um, the prices, like the, the prize money, is is up to 400 euros in total, and you can imagine for some countries that 400 euros is quite a lot of money. Najtenija meta nisma' dan kollu nintebaħ illi hemm xi ħaġa aktar dejjima hawnhekk minn forsi xi kompetizzjoni li ssir biex saret, biex intrebħu premijiet u biex saret xi attività. Hawnhekk jinħass li hawn eh, xi ħaġa li torbot ma' strateġija akbar u fil-verità din l-istrateġija hija l-istrateġija għat-tkattir tal-Wikipedia mill-Fondazzjoni u l-Moviment tal-Wikimedia madwar id-dinja propju f'dak li jissejjaħ l-istrateġija ta' l-2030. U allura jekk nippożizzjonaw dan kollu li qegħdin nisimgħu hawnhekk mingħand il-mistieden tagħna llum f'din l-istrateġija tal-2030, probabbilment illi naraw sew li hawnhekk hawn pjan aktar fit-tul għal-futur. This is all part of like the Wikimedia 2030 strategy, um, which is like uh, a set of recommendations and initiatives that were developed by 10 working groups over the last three years. and now it's time to like actually implement those recommendations and initiatives to to get to achieve the goals or like achieve the goal of knowledge equity by 2030 um, knowledge equity is of course a very broad term so it's sometimes difficult to to gauge what it means but in general um, it means that also that we're trying to empower communities across the globe that haven't been very well represented on the Wikimedia project so far. And, and which also like have been not part not been part of the the, the global con- global conversations on like uh, what Wikimedia should focus on. Um, and and this strategy also applies to to CE in in a way, um, even though we're not like we're not as like most languages in in C aren't exactly like uh, trying to to gain a footing, but have been established for at least ten years uh, now, at least like the, the bigger ones, and because of that, like the next steps wouldn't be like to to try to organize, but like try to formalize this organization that we have because right now it's based on volunteers. So that means that like if if certain key people would suddenly not be able to to fulfill the role anymore, like be the people who organize certain events, then the whole framework would kind of be in jeopardy because a lot of the knowledge that's like been built up and like a lot of the connections are personal and therefore like um, aren't really like you can't really document them that well and that means like trying to formalize that would also enable us to to become more resilient in terms of like um, sh- sharing and supporting each other Hawn xi ħud dan jista' jinstama' bħala ħafna kliem sabiħ u eh, mwarrab mill-realtajiet ta' forsi dak li wieħed jistenna li kollu x'jaqsam anka ma' tfassil tal-Wikipedia bid-diversi lingwi. Imma jira staqsejt lil Filip ukoll jgħidilna aktar dwar x'ifisser verament dan kollu. So on one side it's, it's an organizational part of every uh, local community. Um, I think everyone who's been part of like an, an association uh, has has seen how when you have a volunteer-driven organization, um, there's not a lot of like in the beginning, not a lot of planning, and uh, trying to get away from from that grassroots organization to become more formalized is often a very painful process because people feel uh, left behind or like that the organization isn't fulfilling its original purpose anymore. And that's like happening across the in, in several countries and other countries or other organizations in other countries have been through that process already so they are able to share their experience with how this this like maybe if you want to say professionalism or professional professionalization of organizations uh, worked in their country so you kind of share like experiences in, in growing the, your organization avoiding the pitfalls that maybe some um, organizations have been through. Um, for example, Wikimedia Austria did a presentation in Poland in 2017 about the trials and tribulations of Wikimedia Austria, um, where we like kind of explained or like had a history lesson of like what happened in, in, in Austria in the last seven years and how difficult it was at times, um, especially when it comes to the the the like the relationship between paid staff and volunteers and how like some some volunteers don't really like having paid staff in the first place and then also don't aren't, aren't very willing in relinquishing a certain certain powers to that paid staff so so sharing sharing those um, those experiences kind of also makes you feel that you're not alone in this, like that other organizations have been through the same thing, and that it's possible to get through them without like completely blowing up the organization, for example. U fl-aħħar mill-aħħar, kif ngħidu dejjem anke meta nitkellmu dwar il-Wikipedia, il-Wikipedia kwalunkwe lingwa, din hija komunità, din hija komunità eh, globali fejn l-intenzjoni prinċipali hija li naqsmu flimkien dak kollu li huwa magħruf fid-dinja lil hinn mid-dinja u fl-univers. U anke jekk hemm iktar minn univers wieħed u għandna il-provi tiegħu dan allura naraw anka kif nirriflettuha. L-univers jista' jkun wieħed kosmiku, eh, imma jista' jkun anka univers personali. Id-dinja tiegħek u d-dinja tiegħi ngħidu bil-Malti, u nkella ir-realtà tiegħek u r-realtà tiegħi. U dan huwa propju x'jgħinna naħsbu dwaru verament tal-anqas fejn tidħol anka il-komunità Maltija tal-Wikipedia, il-Wikipedija bil-Malti fit-tfassil tagħha permezz ta' lajnuna minn din laqda dan il-grupp e, inferrex madwar l-Ewropa ċentrali u tal-Vant magħruf bħala Matul dawn l-aħħar diversi ġimgħat, imraħt f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici billi terraqt lilin u li lem faffarijiet illi insibu fl-enċiklopedija online illi tissejja il-Wikipedia. Il-Wikipedia huwa familjari magħha kull min juża l-internet. Imma mhux kulħadd huwa familjari mal-verżjoni tal-Wikipedia bil-Malti illi nsejħu il-Wikipedija. Ir-raġuni ta' dan aktarx illi hija sempliċi ħafna. Il-Wikipedija, ġifieri il-Wikipedia bil-Malti, ma fihiex ħafna artikli. Fil-fatt il-verżjoni bl-Ingliż tal-Wikipedia fiha sew aktar minn 6 miljun artiklu. Fil-waqt illi il-verżjoni bil-Malti fiha anqas minn 4000 artiklu. Dawn l-4,000 artiklu inkitbu fuq perjodu ta' dawn l-aħħar 15-il sena. U għalkemm il-Wikipedia ilha teżisti 20 sena, f'din il-verżjoni bil-Malti ma kibritx bil-mod illi jixirqilha. L-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta illi nisimaw dwarhom Regolarment fil-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li qed nippreżentalkom jien, huwa mod kif naraw anka kif qegħdin jikbru e, il-lat tal-artikli illi jitfaċċaw fuq il-Wikipedia bil-Malti. Il-Wikipedija fil-fatt e, qed tibbenifika minn dawn l-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta u fost l-oħrajn matul is-sena 2020 ibbenefikat b'mod sostanzjali b'numru konsiderevoli ta' artikli illi jaqbes il-mija imma mhux bwisq e, u e, huma artikli mill-konkors tar-rebbija CEE. E. Sihi, smajna diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li tfisser Central and Eastern Europe bl-Ingliż jew kella l-Ewropa ċentrali u tal-Vant, naturalment bil-Malti. Dwar l-Ewropa ċentrali u tal-Vant allura tfaċċaw numru ta' artikli uħut minnhom eh, ma nse nistgħux insejħulhom artikli sħaħ imma fil-verità huma dik li fil-Wikipedija jissejħu nebbieta. U għazilt numru minnhom daw biex ntikom anka ħjel ta' dak illi qiegħed jiġri eh, fuq il-Wikipedija bil-Malti anka permezz ta' din l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta illi anka tina ħiel ta' aktar artikli li għad jistaw jiġu. Fost l-artikli illi inkidbu waqt il-konkors tal-Rebbiegħa CEE e ta' l-2020, insibu dawn il-ħamsa illi għażilt illi sa nrejjaqkom ftit jiena sentenzi minnhom biex anka tieħdu idea tat-tip ta' artikli li huma. Tnejn huma propju nebbita kif għadna. Lura eh, bl-Ingliż dawn in-nebbita eh, issibhom anka fuq il-Wikipedia bl-Ingliż jissejħu stab. Fil-waqt illi bil-Malti nsejħu l nebbita imma hemm ukoll Artikli oħra illi eh, forsi huma xi ftit aktar żviluppati u dawn mhumiex nebbieta. Żewġ artikli li huma markati bħala nebbita, lura nsibu mill-ewwel fuqhom li hemm miktub dan l-artiklu huwa nebbita, jekk trid tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. U dawn il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija wieħed jaf x'inhuma anka primarjament permezz ta' dawk il-ħames kolonni illi isawru il-Wikipedia globalment illi tisimgħu anka f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. L-ewwel waħda illi għażilt minn dawn hija dwar l-ikel tal-Moldova. Il-Moldova jew il-Moldova hija eh, eh, huwa pajjiż Eh, naturalment fil-vant ta' l-Europa, u għonek eh, li kel tijaw um, huwa miktub li eh, huwa stil ta' tisjir relatat ma' nies ta' dan il-pajis u reġjun illi infiret mit-Transnistria. Dan jikonsisti prinċiparjament fi kel tradizjonali Ewropew bħal ċanga, majjal, patata, kaboċċi u varjetà ta' ħbub ta' ċereali. Pero hawnhekk eh, peress li dan huwa nebbieta għandna mbagħad numru ta' ritratti ta' eh, tip ta' ikel li jmur eh, mhux biss minn dak li aħna ngħidulu eh, li kien regolari li wieħed jistenna kif għadna kemm smajna hawnhekk bil-varjetajiet tal-aħmijiet u anka patata, imma anka wkoll xi ħelu Jider hawnhekk interessanti u anka ritratti ta' l-ikel kif inużat fuq il-bolol ta' dan il-pajjiż il-Moldova. U għal-kem emmin bil-Malti preferi għajt Moldova naħseb li jena t-nejn u mawżati imma nistaw naddu għal artiklu ieħor illi huwa eh, bis nebbieta moħluqa waqt il-konkors ta' rebbija ta' CEE e tal-2020 mniedi mill-Wikimedia Community Malta u din id-darba hawnhekk għandna artiklu dwar in-nisa fl-Ungerija. U dana bl-istess mod nindunaw li bħalmanna l-ikel fil-Moldova eh, u għanna in-nisa fl-Ungerija dawn jistaw ikunu anka f'kwalunkwe pajjiż, m'għandux għalfejn ikun pajjiż tal-Ewropa ċentrali jew tal-Vant imma jista' jkun anka Malta, Dawn l-artikli ma ssibx bħalhom eh, dwar pajjiżi oħra ma ssib biss dwar dan il-pajjiż mhux għax dak il-pajjiż għandu xi attenzjoni partikolari imma għax sissa dak biss għadu inkiteb. Ir-ruoli tan-nisa fl-Ungerija jbidlu b'mod sinifikanti matul dawn l-aħħar 20 sena. Hekk jibda dan l-artiklu li għadu eh, fil-forma nebbita tan-nisa fl-Ungerija. Eh, storikament, it-territorju preżenti tal-Ungerija eh, hemm fih diskussjonijiet sħaħ dwar ir-ruoli tan-nisa, id-drittijiet u l-aċċess politiku flimkien ma' movimenti femministi li żviluppaw fil-kuntest ta' ruoli ta' ġeneru estremament tradizzjonali illi kienu influwenzati mill-Kattoliċiżmu Ruman, il-Luteraniżmu u l-Kalviniżmu. U dan l-artiklu jkompli anka dwar kif aktar reċentament id-duttrina komunista dwar il-post tan-nisa fis-soċjetà kienet ukoll influenti. Naturalment, madħul ta' dan il-pajjiż hawnhekk qed nitkellmu dwar l-Ungerija fl-Unjoni Ewropea waslu wkoll għal kultura aktar westernized hija il-kelma bl-Ingliż eh, un kultura allura illi toqrob aktar li dik ta' l-Ewropa ċentrali u tal-punent dan huwa xi tfisser eh, din it-terminu. Nekka eh, dan l-artiklu nsibu ħanka b'diversi lingwi l-istess bħal l-oħrajn għaliex għax dawn ikunu artikli illi jitresqu f'dan il-konkors tar-rebbija ta' CEE. E. Sandur issa eh, fuq fuq ukoll biex inħares lejn tliet artikli oħra illi huma minn eh, tliet pajjiżi oħra minn dan il-konkors. Wara li rajna xi ħaġa mill-Ungerija u mill-Moldova, se naraw issa dwar il-bale tal-Kosovo. Eh, Il-bale tal-Kosovo li ġi stabbilit fl-1972 U mill-bidu tagħha kien hemm żewġ ġenerazzjonijiet ewlenin ta' din il-kumpanija. E, dawn insibu li huma magħrufa bħala l-ewwel ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni li hija magħrufa wkoll bħala il-ġenerazzjoni l-ġdida. Naturalment hawn l-artiklu e, ikompli e, interessanti wkoll allura li naraw il-Kosovo li huwa anka żona Eh, f'din l-kompetizzjoni illi jipparteċipa anka eh, fih innifsu li lin anka minn dak li jiġri fis-Serbja imma anka eh, hemm anka ċertu ħbiberija u ċertu amikevolezza illi issib bejn il-Wikipedjani tal-Kosovo u dawk Serbi. U allura din hija xi ħaġa interessanti hawnhekk fejn naraw anka kważi diplomazija kulturali illi qiegħda ssir permezz tal-Wikipedia. La qed nitkellmu dwar il-kultura Artiklu ieħor li għażilt li nħares leh u dan huwa xi ftit anke aktar sostanzjali huwa dak dwar il-kultura ta' Montenegro. Il-kultura ta' Montenegro hija pluralista u diversa eh, kif bħala storja kif ukoll il-pożizzjoni ġeografika eh, tagħha. Il-kultura tal-Montenegro eh, ġibdet influenzi prinċiparjament minn Ruma l-Antika, il-Kristjaneżmu, l-Islam, l-Imperu Bizantin, l-Imperu Ottoman, ir-Repubblika Venezjana, l-Awstrija Ungerija u anke naturalment il-Jugoslavja. Dana naturalment japplika għal eh, l-inħawi kollha ta' dawk il-pajjiżi li qabel kienu jikkostitwixxu Eh, dik li kienet seħ l-Jugoslavja, imma mhux hekk biss imma kif għadd ukoll il-kultura ta' kwalunkwe pajjiż, inkluż naturalment Malta, imposta wkoll eh, fil-Wikipedija, il-Wikipedija bil-Malti, anke għax dawn l-artikli diġà nsibuhom f'diversi lingwi oħra. U naħseb illi biex nagħla eh, xejn ma jista' jkun aktar ovvju biex jagħmel dan il-każ li qed nipprova nippreżentalkom jien hawnhekk dwar kif suġġett wieħed jista' mbagħad jinfirex anka mal-pajjiżi eh, kollha ta' madwar id-dinja, eh, ħlif dak li għażilt biex naraq bih li huwa ta' l-ajruport ta' Istanbul. Naturalment, ajruporti hemm gżut mhux biss fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant imma madwar mhux biss l-Ewropa kollha, imma l-kontinenti kollha ta' madwar id-dinja. U allura aqas biss se nindenja ruħi jiena naqralkom minnu dan naturalment għax huwa eh, xi ħaġa li tikkonċerna lil ħafna iktar nies li ma huwa ajruport Eh, huwa xi ħaġa li tintuża minn nies anka jekk ma jinteressomx il-bale jew inkella ma jinteressomx il-kultura jew l-ikel bil-mod li konna qegħdin nħarsu leh eh, jew aspetti oħra eh, ta' dak il qiegħed jiġi preżentat f'dan il-konkors Imma l-ajruporti, meta jkunu miftuħa tal-anqas, ħafna minna nużawhom regolarment. U allura eh, naħseb hekk il-vjaġġ enċiklopediku ta' nallum jista' anke eh, jiġi fit-tmiemu b'mod ħafif u seren. Imma fl-edizzjoni li jmiss min jaf il-fejn senteru, min jaf kemm sa nimirħu li lin mixtut Maltin. U min jaf fejn morru bil-vjaġġ enċiklopediku tagħna li jmiss. Qabel ma ninfirdu l-lum, se nħallikom anke biftit klim dwar il-konkors tal-rebbija msiji għal l-2021. Ir-Rebbiegħa CE ta' l-2021 tal-Wikimedia hija inizjattiva ta' Wikipedisti mill-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant bl-għan li jinħolqu paġni dwar nies, suġġetti jew oġġetti minn din il-parti tad-dinja. Malta qed tieħu sehem għat-tieni darba din is-sena permezz ta' l-għaqda volontarja Wikimedia Community Malta li hija affiljata mal-Fondazzjoni Wikimedia kif kellna anka l-okkażjoni ngħidu nispjegaw eh, kemm il-darba f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Dan ix-xogħol jorbot mal-ħidma sistematika bi bdija eh, propju is-sena li għaddiet fl-2020 minn din l-għaqda biex inħolqu paġini bil-Malti fuq il-Wikipedija allura bil-Malti dwar nies, suġġetti u oġġetti li m'għandhomx jaqsmu direttament ma' Malta. Dan il-konkors qed isir f'kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv, il-Kummissjoni Ewropea u anke il-Valletta Design Cluster. Kif nafu, il-Wikimedia Community Malta għandha diversi kollaboraturi kif anke ġili smajna drabi oħra bħal meta pereżempju tkellimna dwar il-konkors ta' Wiki Loves Monuments. Il-konkors ta' rebija CE għal l-2021 jibda propju dajinar li tibda ir-rebija ġifiri fil-21 ta' marzu ta' kull sena. Matul ix-xahar ta' April mbagħad ikunu organizzati wkoll numru ta' workshops u hekk imsejħa editatoni Ġifieri maratoni ta' editjar dawn isiru regolarment eh, fuq il-Google Meet anka minħabba ċirkustanzi attwali naturalment dawn ma jistawx isiru f'xi post partikolari kif ġieli saru per eżempju eh, diversi drabi f'spazju kreattiv fil-belt U dawn normalment, tal-anqas l-attivitajiet ta' Malta, isiru nar ta' ħamis bejn is-sitta u t-tminja ta' flaxija. Id-dettalji dwarhom issibuhom jew permezz tal-Wikipedija bil-Malti, jekk wieħed ifittex il-Wikipedia u jmur fuq il-verżjoni bil-Malti, isib anka logo hemmhekk tal-rebbieħa CEE e, u allura d-dettalji jkunu hemm, jew inkella permezz tal-website tal-Wikimedia Community Malta il sibuha fuq www.wikimalta.org. B'dik il-ħarsa li nirrebbija siħi mill-perspettiva tal-Wikipedia bil-Malti, għanna ġejna fit-tmim l-24 programmi f-sensila ta' Vjaġġi Enċiklopedici, flimkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja l mistinen li kellna l-lum li kien Filip Kopetski mill-Wikimedia Austria illi permezz tal-grupp ta' CEE jaħdem ukoll mill-qrib mal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar xiġri f'Malta permezz tal-Wikimedia Community Malta, tistgħu żuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon narta tlita fl-erba' nofs ta' wara nofsinar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlita ta' wara nofsinar.